Oh.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 Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu emisija govorimo o bitnim, prijeko bitnim osobinama koje se moraju neizostavno naći u srcu svakog vjernika i vjernice. Osobinama bez kojih se oni ne mogu smatrati vjernicima. Osobinama na osnovu kojih i zbog kojih ako Bog da, sutra će boraviti u džennetu. Dakle, ove osobine moramo imati pri sebi i njihove suprotnosti moramo ostjerati, istjerati iz svoga srca. Tih suprotnosti moramo se klonuti. Govorili smo do sad u ovim našim emisijama o iskrenosti, o ubjeđenju, o bogobojaznosti, o strahopoštovanju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, o nadiju Allaha jalla vala. Govorili smo o istinskom osloncu, kako se istinski oslonuti na Allaha subhanahu wa ta'ala, kako iskazati ljubav i čime dokazati da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Konkretno, u zadnjoj emisiji počeli smo govoriti o jednoj posebnoj osobini koja se, dakle, i ona mora naći kod nas. A to je zadovoljstvo Allahom subhanahu wa ta'ala da smo zadovoljni našim gospodarem Allahom Jalla To podrazumijeva i da smo zadovoljni sa svim onim što nam dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala. I rekli smo u prošloj emisiji, onaj koji kod sebe izgradi ovu osobinu, da je zadovoljan Allahom, onda zasigurno sve prethodne osobine, koje sam ukratko malo prije spomenuo, izgradit će i sve te osobine. Jer onaj koji je zadovoljan Allahom, on i voli Allaha. Onaj koji je zadovoljan Allahom, on se i nada Allahu, strahuje od Allaha, istinski se oslanja samo na Allaha, ubijeđen je u Allaha, iskren je prema Allahu dželavale i u svojim riječima i u svojim postupcima, dijelima. Zato je zadovoljstvo posebna osobina koja se neizostavno mora naći kod svakog vjernika i vjernice. Zadovoljstvo Allahom i nakon toga, ukoliko to vjernik ostvari kod sebe, treba težiti i da Allah bude zadovoljan njime. Da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan njime. Rekli smo prošli puta u Kur'an i Kerimu, za zadovoljstvo roba sa svojim gospodarem Allahom dželle koristi se termin rida. Dok zadovoljstvo Allahom sa svojim robom koristi se drugi termin, koristi se termin ridovan koji ima značenje mnogog velikog ogromnog zadovoljstva. I Allah dželle vala počesto u Kur'anu Kerimu kada govori o svome zadovoljstvu i kada govori o zadovoljstvu svojih robova njime, prvo spominje svoje zadovoljstvo. Prvo Allah dželle vala spomni svoje zadovoljstvo pa kaže radijallahu anhum wa radu anhu. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni njime. Kur'an i Kerim mnogo govori o ovoj osobini jer je ona bitna. I u prošloj emisiji mogli smo čuti neke od tih kur'anskih ajeta. O ovoj osobini također govorio je i Allahov poslanik alihi salatu wasalam, njegovi ashabi, a kasnije i druge generacije, pogotovo učenjaci iz kasnih generacija, priznati i poznati učenjaci. Budući da je ovo prijeko potrebna osobina, svi su nam davali savjet i sebi i nama svakako kako da izgradimo tu osobinu. Šta sve kada radimo da naumimo, da nanijetimo, da bismo time zadobili Allahovo zadovoljstvo. U čemu da se trudimo, kojim dijelima, kako da postupimo, ne bili smo zadobili Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Pa tako, kaže Allahov poslanik alihi salatu oslamu hadisu koga prenosi Enes ibn Malik. Kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, doista je Allah zadovoljan svojim robom, dakle čovjekom koji pojede zalogaj hrane pa se zahvali Allahu na njime, na tom zalogaju. I koji popije gutljaj vode pa se zahvali Allahu na tome. Allah je zadovoljan čovjekom, robom, koji pojede zalogaj hrane pa se zahvali Allahu jer mu je Allah to omogućio. On to ne bi mogao svojim rukama, priskrbiti sebi da mu to Allah dželevala nije dozvolio i omogućio. I koji popije gutlja i vode, pa se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na tome, jer mu je to samo Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dao. Zatim, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu veselam rekao Allah je zadovoljan da se pri vama nađu tri osobine – i prezire kod vas druge tri osobine. Dakle, kako do Allahovog zadovoljstva izgradimo kod sebe ove tri osobine koje se sada spomnju u ovom hadisu. U prethodnom hadisu Enesa ibn Malika, ako želimo da Allah bude zadovoljan s nama, što pojedemo, što popijemo, što obučemo, u kakvom dobru kada se nađemo, zahvalimo se Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Kada vidimo kako su drugi iskušani nekom bolešću ili nečim drugim nestašicom i slično, zahvalimo se Allahu subhanahu wa ta'ala što nas nije iskušao time. Na takav način ćemo, ako Bog da, zadobiti Allahu zadovoljstvo. Neka nam je Allah subhanahu wa ta'ala stalno na umu i sve ono u čemu se nalazimo, pripisujemo njemu subhanahu wa ta'ala. Dakle, kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam, Allah je zadovoljan da se pri vama nađu ove tri osobine. Koje, kaže, da obožavate samo njega. Da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ibadet jeste sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan. Bez obzira da li se to radilo o riječima ili konkretno dijelima. Da li mi učili Kur'an ili zikrili spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala veličali, govorili subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ili obavljali namaz, ili tražili halal obskrbu, da sve to radimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže da obožavate samo njega. Obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala znači činiti dijela koja Allah voli i s kojima je zadovoljan samo radi njega da sva ta dijela upućujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dove da upućujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se oslanjamo na Allaha subhanahu wa ta'ala, da svoje žrtve, kurbane prinosimo samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da od Allaha tražimo obskrbu na faku, da od Allaha tražimo pomoć, podršku i slično. Dakle, Allah to voli, Allah je time zadovoljan, tražimo i upućujemo to samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je zadovoljan da obožavate samo njega. Zatim kaže poslanik alihi salacom dalje, da mu ne smatrate nikoga ravnim, da mu ne pripisujete druga ni u čemu, jer niko nije ni sličan Allahu subhanahu wa ta'ala niti kamoli ravanu nema toga da je sličan Allahu subhanahu wa ta'ala, sličan, da nalikuje Allahu subhanahu wa ta'ala, da može nešto približno kao Allah dželle vala da učini, a kamo li da isto učini? Allah subhanahu wa ta'ala je jedini gospodar, jedini on stvara, jedini on održava, jedini on obskrbljuje. Ako Allah subhanahu wa ta'ala ustegne i sustegne svoju obskrbu, ko nas može to obskrbiti? Allah subhanahu wa ta'ala sustegne kišu sa nebesa. Ko nam to može dati kišu sa nebesa? Allah subhanahu wa ta'ala dadne nam zimu, dadne nam hladnoću. Ko nas to može toliko, toliko vremena grijati i slično? Allah subhanahu wa ta'ala kada nešto sustegne, nema toga koji nam to može dati. Nema toga. Allah subhanahu wa ta'ala stvara, održava, obskrbljuje, oživljava, usmrćuje niko to ne može da učini. Stoga niko nije ni sličan Allahu subhanahu wa ta'ala, ni ravan Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga niko ne zaslužuje da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mako on bio, jer niko njemu nije ravan. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu govori ko je istinski gospodar. Ko zaslužuje da se obožava? Pa ukoliko nađemo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nekoga da ima te osobine, onda obožavajte ga. Ali nećemo naći. Te osobine nećemo naći do kod Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Jedini on stvara, održava, sve uređuje i sve obskrbljuje. Kako je došlo u 31. ajtu sure Yunus. Tu je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo osobine istinskog gospodara. Pa ukoliko nađemo nekoga još da ima te osobine, taj se može obožavati, ali nećemo. Zato se kaže la ilaha illallah, nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže treće i da se čvrsto držite Allahovog užeta. Da se čvrsto držite Allahovog užeta. Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan da se pri vama nađu ove tri osobine. Dakle, u ukazat će vam svoje zadovoljstvo, Biće zadovoljan vama ukoliko kod sebe izgradite ove tri osobine, da obožavate samo njega, da mu nikoga ne smatrate ravnim i da se čvrsto držite njegovog užeta, da se čvrsto držite njegove vjere, da se čvrsto držite njegove riječi Kur'an i Kerima, da budete jedinstveni na tome i oko toga, da se ne podvajate od toga. A nije zadovoljan, prezire vam tri osobine. Ove tri osobine sljedeće ukoliko budu kod vas, Allah neće biti zadovoljan vama. Preziraće vas Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, prezire vam, rekla, kazala, da prenosite tuđe riječi. Šta je neko rekao, kako je neko uradio, postupio i slično. Zatim mnogobrojna pretjerana pitanja, da mnogo pitamo, kao što su prethodni narodi mnogo pitali, a malo radili po odgovorima koje su dobivali. Ne. Dakle, pitaj ono što te interesuje, a ne šta bi kad bi. Šta ću uraditi ako mi se desi to? Kada se desi, onda pitaj. Ili ako je u blizu da se desi, kod tebe pravovladava mišljenje, pretpostavljaš da će se ubrzo desiti, potraži jeli, rješenje, odgovor, saznaj, nauči kako da postupiš ako ti se to dakle ubrzo desi. A ne dakle da pretjerano pitaš, pitaš, pitaš, malo šta o tome jeli, da po tome postupaš. Dokaz uspostavlja šta da protiv sebe. I prezire rasipništvo. Allah subhanahu wa ta'ala prezire vam rekla, kazala, mnogobrojna pitanja i rasipništvo. U hadisu Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja. A sržba gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala je u sržbi roditelja. Dakle, kako do Allahovog zadovoljstva, da Allah bude zadovoljen s nama, nastojimo da hizmetimo svojim roditeljima, da budemo dobri i najbolji prema svojim roditeljima, da oni budu zadovoljni nama. Ako naši roditelji budu zadovoljni nama, onda će i Allah biti zadovoljan s nama. Budu li naši roditelji srditi na nas, budu li ljuti, nezadovoljni nama, neće ni Allah dželavala biti zadovoljan nama. Dakle, roditelji koji su dobri, koji su vjernici, koji znaju šta je dobro, koji znaju šta je lijepo, pa mi ne izmetimo takvim roditeljima, mi se oglušimo od njih, ne ispunjavamo njihove zahtjeve, onda dakle očekujemo da i Allah subhanahu wa ta'ala se rasrdi na nas. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je rekao Allahov poslanik alaihi salatu sam govoreći o Allahovom zadovoljstvu. Kaže, ko bude tragao za Allahovim zadovoljstvom, pa na tom putu rasrdi ljude, Allah će mu podariti svoje zadovoljstvo i sačuvat će ga spletki ljudi. Onaj koji bude tražio Allahov zadovoljstvo, tragao, Kako da ga postigne? Allah propisao ovo, Allah propisao ovo, Allah naredio ovo. I on žurio za tim naredbama ono što me Allah naredio da čini, ono što me Allah vala, zabranio da se ostavi, on bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, makar se to ne sviđalo drugim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala će mu ukazati svoje zadovoljstvo i sačuvat će ga spletki ljudi. Međutim, ko bude tražio zadovoljstvo ljudi, srdeći Allaha subhanahu wa ta'ala, zapostavljajući Allahove naredbe i zabrane, ne čineći ono što je Allah naredio, čineći ono što je Allah zabranio. Zašto? Zato što to ljudi traže od njega. Zato što će se time dodvoriti ljudima. Zato što će ostavljati svoju vjeru. Ne bi li zadobio položaj ugled kod ljudi, hvalu, tapšanje po ramenu, Allah će ga prepustiti tim ljudima. Pa neka vidi šta će zadobiti i dobiti od tih ljudi, pogotovo na Ahiretu, koji je vječan, s kojeg više nema povratka i na kojem nema popravka. Dunjaluk je kuća rada u kojoj i na kojoj se radi. Kada dođe Ahiret, to je kuća nagrade ili kazne, gdje se obračunavaju naša dijela. Bićemo nagrađivani ili kažnjavani za njih. Nema više povratka. Zato najveća želja umrlih jeste kada bismo ih mogli pitati, odgovorili bi samo jedan trenutak da se vratimo na Dunjaluk, da radimo, da radimo. Vidjeli smo istinu sada svojim očima. Zato, dakle, tražimo Allahovo zadovoljstvo, makar se svi ljudi, cijeli dunjaluk rasrdio na nas. Jer sutra je povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Sutra nas niko neće moći zaštititi Allahove kazne. Šta nam vrijedi da imamo dunjaluk i sve što je na njemu, da vladamo cijelim dunjalukom ako sutra ne nađemo Allaha subhanahu wa ta'ala uz nas. I šta nam šteti ako ne budemo imali ništa na dunjaluku, ako sutra Allah subhanahu wa ta'ala bude uz nas, ahiret hajrun wa abqa, wal ahiretu hajrun wa abqa. Ahiret je daleko, daleko bolji zato što je vječan. Pa izaberimo, hoćemo li vječno uživanje ili ćemo vječnu patnju. Danas na Dunjaluku dok živimo odabiremo i odlučujemo o našoj završnici, našem kraju kakav će biti. U hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže budi zadovoljan s onim što ti je Allah dodijelio, budi zadovoljan sa nafakom koju ti je Allah dželjavala propisao, Bićeš najimućniji čovjek. Budi zadovoljan s onim što ti je Allah propisao, Bićeš najimućniji čovjek. Ne može čovjek da bude imućan, da bude bogat, makar imao i imao kuće, vile, dvorce, auta, i metka, novaca, ni on sam ne znao koliko ima ako nije bogat u duši, ako nije prostran u svojim prsima. Neki ljudi stanuju u dvorcima, a zemlja im je tijesna. Zemlja im postane tjesna, makar stanovali u dvorcima, dok drugi stanuju možda u barakama, ali su njihova srca ovolika. Njihova su srca i njihove grudi, prsa prostrana. Počesto vidimo te najimućnije koji imaju imaju i metka. kako škrtare u sadaki, da udijele sadaku. Boje se, okrniće od svoga miliona ili milijarde na drugoj strani vidimo siromahe kako oni udjeljuju, kako oni svojim rukama mukotrpno, danonoćno zarađuju da bi udjelili. Zato budi zadovoljan s onim što ti je Allah dodijelio. Bićeš najimućniji čovjek. Taj rahatluk, to prostranstvo, tu širokogrudnost ne može ti niko dati. To se ne može platiti to se postiže samo zadovoljstvom Allahom subhanahu wa ta'ala i svim onim što dolazi od njega. Bogatstvo je u bogatstvu duši, a ne u mnoštvu imetka. Naši prethodnici, ashabi na prvom mjestu, i oni su mnogo govorili o ovoj osobini. Kako doći do Allahovog zadovoljstva i kako čime pokazati, dokazati da smo i mi zadovoljni njime Allahom subhanahu wa ta'ala i svime onim što dolazi od njega. Omer radijallahu ta'ala napisao je drugom ashabu Ebu Musa'u el-Eš'ariju radijallahu ta'ala doista je svako dobro u zadovoljstvu. Svako dobro u zadovoljstvu, pa ako si u mogućnosti, ti budi zadovoljan, ako ne, onda se strpi. Kada te pogodi kušnja neka, nedaća, tegoba, bela, i strpi se, to ti je obaveza. A ako možeš, budi zadovoljan time. Onda ćeš postići još veće dobro. Ako se strpiš, sačuvat ćeš se zla. Ako još na strpljenje dodaš pa budeš zadovoljan, onda ćeš postići svako dobro. Mejmun ibn Mihran, rahimehullahu ta'ala, kaže ko ne bude zadovoljan Allahom odredbom, njegovoj gluposti nema kraja ko ne bude zadovoljan Allahom odredbom, njegovoj gluposti nema kraja, jer se Allahova odredba ne može promijeniti. Mi ne možemo promijeniti Allahovu dželavala odredbu. Allah kako je odredio, tako će i biti. Jeli kao što se govori, kada se kaže i kada se priča, kada se govori, kada se pojašnjava vjerovanje u kada i kadar, Allahu odredbu, ono što je Allah odredio, kaže se da vjerujemo da ono što nas je zadesilo nije nas moglo mimoići i da ono što nas je mimoišlo nikako nas nije moglo zadesiti. Dakle, što je Allah odredio da nas zadesi, da se svi ljudi sakupe, da to odagnaju, da nas sačuvaju, da nam se to ne desi i ne mogu. I da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da nas prođe, na primjer od dunjaluka, neka zlatna prilika da zaradimo mnogo, Allah odredio da to ne dobijemo, da to ne postignemo, da ne zaradimo. Kada bi se svi ljudi sakupili da nam to obezbijede, oni ne mogu. Zato, dakle, Allahom odredbom treba biti zadovoljan. Onaj koji nije zadovoljan i koji pokušava na sve moguće načine, taj nije normalan. Jer sa Allahom ne može se, dakle, ratovati. Ne može se od Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe oduzeti nešto, promijeniti nešto. Onako kako je Allah odredio, to je Allah dželavala zapisao i po zapisanom sve se odvija do sudnjega dana. ar Rabija ibn Enes rahimehullahu ta'ala kaže Znak Allahove ljubavi je mnogobrojno spominjanje njega. Znak da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da ga mnogo spominjemo jer ti nećeš nikada voljeti nešto, a da to isto nećeš mnogo ispominjati. Znak vjere, da si dobre vjere, jeste iskrenost radi Allaha i u tajnosti i u javnosti. Da praktikuješ vjeru i u tajnosti i javnosti, to je znak vjere. Da imaš vjeru kod sebe, da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala i u javnosti kada si s drugima i pred drugima i u tajnosti kada si sam. I znak zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala jeste zadovoljstvo Allahom odredbom predavanje, prepuštanje njegovoj presudi. Znak zahvalnosti na lijepom stvaranju, na vjeri, na uputi jeste da budemo zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala kao našim gospodarem i svim onim što dolazi od Allaha dželavala. Malik ibn Enes, veliki islamski učenjak, ima Malik u Medini, kaže saznao sam da je jedan od pravnika, jedan od fakiha pisao Abdullahu ibn Zubeiru radijallahu an, anhuma. I da je u pismu spomenuo, doista bogobojazni ljudi imaju svoje znakove po kojima ih drugi prepoznaju i po kojima oni jedni druge prepoznaju. Pa kaže zadovoljstvo odredbom. Bogobojazni ljudi jesu oni ljudi koji su zadovoljni Allahom dželovala odredbom, strpljenje na nedaćama, koji se strpe kada ih nekakav musibet, belaj, pogodi, zahvalnost na blagodatima, blagodati kojim je Allah dželovala ukazao, oni saznaju, prepoznaju ih i zahvaljuju se Allahu subhanahu tela na njima. Iskren jezik da govore istinu i samo istinu, to je odlika bogobojaznih, ispunjavanje ugovora i obećanja, i izučavanje kuranskih propisa. Izučavanje kuranskih propisa i po tome, dakle, jesu bogobojazni. Saznaju šta im njihov gospodar naređuje, šta im zabranjuje i time, jeli, i bivaju bogobojazni. Boje se Allaha subhanahu wa ta'ala, postavljaju pregradu između sebe i Allahove sutra kazne na sudnjem danu. Također, mnogi su govorili od kasnijih učenjaka o ovoj osobini, zadovoljit ćemo se ovim govorom i dakle saznali smo kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu uslam i ovo nešto malo govora naših prethodnika, velikih islamskih učenjaka, ashaba na prvom mjestu kako doći do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. A u tome, o tome ako Bog da još detaljnije, konkretno po tačkama da se okoristimo, da sebi pribilježimo i da po tome, ako Bog, da radimo u našoj narednoj emisiji. Dakle, kako biti zadovoljan Allahom, kako